Կռապաշտությունը ճարիք թեմայի շուրջ մեկնաբանություններով մեր տաղավարում հյուրընկալվել է Մայրա Թորսուրբ Էջմիածնի միաբան Դավիթ Սարգսակ Գիշյանը։ Մեզ համար կուրկ չշինես ոչ վերևում, երկնքում, ոչ ներքևում, երկրի վրա եւ կամ երկրի տակ ջրերի մեջ եղած բաների նմանությամբ։ Նրանց երկրպագություն չանես եւ չպաշտես նրանց, որովհետեւ ես, քո Տեր Աստվածը, նախանձոտ Աստված եմ, որ հայրերի անօրենության համար պատժում եմ worthinներին, միջև նրանց երրորդ եւ չորրորդ սերունդը, որոնք հատում են ինձ, եւ ողորմում եմ նրանց միջև 1000-երորդ սերունդը, որոնք սիրում են ինձ եւ պահում են իմ պատվիրանները։ Այս պատվիրանը մեզ զգուշացնում է, որ เป զի գուրքեր չպատրաստենք եւ նրանց երկրպագություն չանենք։ Գուրքերը տեսանելի կերպով աստվածներին կամ աստծուն ներկայացնող առարկաններ են։ Չկա մի այնպիսի պատկեր կամ քանդակ, որը կարողանա ճշգրիտ կերպով ներկայացնել աստծուն։ Իրական աստծուն ներկայացնելու համար գուրք պատրաստելն ու դրան երկրպագելը նույնպես նշանակում է կեղծ աստված երկրպագել։ Աստվածաշունչը շատ է խոսում կրապաշտության մասին, թե որպես երևույթ, թե որպես աշտամունքի դրսևորում եւ խստիվ արգելվում է ամեն տեսակի։ Կուրք սարքելը ընդունել է որպես Աստված եւ աշտելը ծառայել այդ կուրքին, անգամ Աստծո 10 պատվիրաններից երկրորդը խոսում է կրապաշտության մասին, արգելելով ցանկացած տեսակի կրապաշտություն։ Եվ ասեմ ավելին, խստագույնս արգելելով անգամ պատիժ է սահմանում այն մարդու համար, ով կրապաշտությամբ պիտի զբաղվի։ Ինչ է գրապաշտությունը։ Նախ եւ առաջ եթե ընդհանրացնենք, պիտի ասենք, որ ցանկացած երևույթ, որ մարդը կերտում է Աստծուն փոխարինելու համար, կոչվում է գրապաշտություն։ Կուրկ բառը գալիս է գրափարյան կռել կամ սարքել բայից, որը նշանակում է հենց մարդու կողմից ստեղծված։ Եվ քանի որ մարդը ի ծնե աշտամունք եւ հավատք ունեցող էակ է Աստված մարդու մեջ դրել է իրեն աշտելու ունակություն, Երբ որ մարդու եւ Աստծո հարաբերությունները խզվում են, հաճախ մարդը փորձում է գնալ հեշտ ճանապարհով եւ Աստծուն փոխարինել այլ բաներով եւ այլ բաներին աշտամունք մատուցել եւ ծառայել։ Առաջին հայացքից թվում է, որ կրապաշտությունը ժամանակավրեպ արգելք է եւ երևույթ է, որը կար հին աշխարհում, երբ որ հեթանոսները իրենց ձեռքերով կրում էին, սարքում էին տարբեր տեսակի ճապսերի, տարբեր ворակների աստվածներ կամ չաստվածներ եւ երկրպագում էին, որ เป զի իրենց բնական ցանկությունը աստծուն ճաշտելու որոշակյորեն կարողանան բավարարել։ Սակայն եթե նայենք կրապաշտությանը որպես երևույթ, Պետք է խոստովանենք, որ կրապաշտությունը արդի աշխարհում ամենատարածված հիվանդություններից եւ մոլություններից է։ Երբ որ մարդը ինչ որ բանով փոխարինում է Աստծուն, Կռապաշտությունը հին պատմություն ունի։ Հին կտակարանում կռապաշտության դրվագներն արդեն խոսուն վկաններն են աստծո տեղամարթու սրտում զբաղեցնող ինչ որ երևույթների, անձանց կամ իրերի։ Կռապաշտությունը ժամանակի հետ ամրապնդել է իր աննահանջ դիրքերը մարդու կյանքում եւ կենցաղում, եւ ներկայումս այն ամենատարածված մարտահրավերներից մեկն է։ ներկայումս մենք ունենք բազմաթիվ տեսակներ կրապաշտության։ Ամենից տարածված տեսակներից մեկը նյութապաշտությունն է։ Երբ որ մարդը աստծո տեղը կամ աստծո փոխարեն գերագույն արժեք իր կյանքում դնում է ցանկացած նյութ, լինի դա հարստություն, թե լինի ինչ-որ իր ձեռքով կերտած կամ մարդկանց ձեռքով կերտած բան։ Եվ այդ մասին շատ դիպուկ խոսում է Պողոս Արաքյալը։ Երկու հատվածներում Կողոսացին Եփեսացին ուղված նամակներում նա անդրադառնում է քրապաշտությանը։ Եփեսացին ուղված նամակում ասում է, որ ձեզնից հեռու վանեք ագահություն եւ նյութապաշտությունը, որը քրապաշտություն է։ Եվ ավելացնում է Եփեսացին ուղված նամակում, որ ոչ մի ագահ եւ նյութապաշտ մարդ, որը քրապաշտ է, Աստծո արքայությունը չի ժառանգի։ Այսպեսով իմանում ենք, որ նոր գտակարանը ցանկացած տեսակի նյութապաշտությունը սերը դեպի հարստությունն է ունեցվածքը, որը ավելի է, քան աստվածսիրությունը, որակավորում է որպես կրապաշտություն։ Եվ մեր ժամանակաշրջանում, երբ որ նյութապաշտական գաղափարները շատ են տարածված, շատ մեծ վտանգ կա կյանքում կենտրոնական տեղում դնել նյութական հարստությունը, անտեսելով հոգևորը եւ անտեսելով տիրոջ ներկայությունը մեր կյանքում։ Երկրորդը, որը նույնպես շատ տարածված է, վերաբերում է անձի աշտամունքին։ Եթե խորթային տարիներին աթեիզմի եւ Աստված մերժության արդյունքում որոշակիորեն կերտվել են անձինք ում պիտի ապաշտեն, ինչ որ եղել է անշուշտ հին աշխարհում մինչև քրիստոնեությունը եւ ի հայտ է եկել անձի ապաշտամունքը, ապա մեր ժամանակաշրջանում, երբ որ զարգացել են տեխնոլոգիաները սոցհարթակների միջոցով, ստեղծվում է բարենպաստ պայման անձի ապաշտամունքը կերտելու։ Եվ դա երկակի է լինում, թե սեփական անձի ապաշտամունքը կերտելու ճանապարհ, թե այլ մարդուն գուրկ սարքելու։ Եվ պատահական չէ, որ անգամ բացահայտորեն ասում է, որ այս կամ այն երկիչը կամ դերասանը այլ մարդկանց համար կուրկ է, եւ մարդիկ իրենց հերթում, ովքեր այդ դերասանին հետևում են, կոչվում են երկրպագուներ։ Երկու եզրույթները վերցրած են Սուրբ գրքից երբ որ եւ կուրքը եւ երկրպագուն սուր գրային հասկացողություններ են եւ այստեղից չափազանց մեծ վտանգ կա հայտնվելու կրապաշտության մեղքի մեջ։ Ոչ մի մարդ, ոչ մի անznավորություն չի կարող լինել այնպիսի բարդության վրա, որի ստվերի տակ կմնա տիրոջ ներկայությունը։ Դա չափազանց մեծ մեղք է։ Եվ գիտեք, այս հարթակները, տարբեր գadgetները, որ կան մեր կյանքում, հաճախ մենք չենք նկատում, թե ինչպես ենք ինքներս մեզ դարձնում մասնակից այդ մեղքի։ Անշուշտ սոցհարթակ ունենալը կամ զարգացած մեր դարում մասնակից լինելը տարբեր վիրտուալ երևույթներին իր մեջ մեղք չի պարունակում։ Սակայն երբ մարդը փորձում է տարբեր միջոցներով իր անձը դարձնել պաշտամունքի առարկա, իր ստատուսը արհեստական ձևով բարձրացնել ուրիշների աչքին եւ անում է ամեն ինչ, Պաշտամունքի ծառայությանը վերացնում իր սոցհարթակը, դա այլ բան չէ, կամ արդիկրապաշտություն եւ մարդը այդ պարագայում շատ անգամ մոռանում է Աստծո գոյության մասին։ Եվ այդ առումով 21-րդ դարը ստեղծում է ամեն տեսակի պայմաններ, որ เป զի մարդը թողնելով Աստված պաշտությունը զբաղվի մարդապաշտությամբ։ Եվ անձի պաշտամունքը, որը շատ վտանգավոր երևույթ է, կարող է ներթափանցել մարդու կյանքից ներս անգամ աննկատ կերպով։ Անձի աշտամունքը անշուշտ հաճախ լինում է ավելի գլոբալ հարթակներում, երբ որ ինչ որ երկրի ղեկավարին կամ ինչ որ հասարակական անձին արհեստականորեն բարձրացնում են իր ստատուսը եւ մարդիկ կուրորեն հավատում են, ինչի պատճառով մասնակից են դառնում մեղքի։ Եվ այդ երևույթը չափազանց վտանգավոր է, քանի որ կրապաշտության մասին Աստված հստակ արգելք սահմանելով, նաև պատիժ է սահմանում, որ անպատիժ չի մնա, թե մարդը թե հասարակությունը, որը աստվածացնում է կամ կուրք է դարձնում իր համար, անգամ իր սեփական երկրի ղեկավարին։ Ինչի արդյունքները անշուշտ վնասակար են եւ մենք հաճախ ականատես ենք լինում նման երևույթների։ Կրապաշտության մի այլ ձև է նաև, երբ որ մարդիկ չընկնելով նյութապաշտության մեղքի մեջ, ընկնում են այլ արժեքների պաշտության մեջ, հատկապես դա ցայտուն երևում է արվեստում, Եվ պատահական չէ, որ հաճախ մենք լսում ենք այնպիսի արտահայտություններ, որպես արվեստի տաճար, գիտության տաճար։ Մարդիկ, ովքեր աշխատում են թատրոնում, հաճախ ասում են մենք ծառայում ենք թատրոնում կամ նման երևույթները, որոնք անշուշտ այդքան վնասակար չեն, որքան նյութապաշտությունը, նույնպես դասվում են գրապաշտության շարքին։ Աստված մարդուն տվել է գերագույն շնոր, լինել ստեղծարար, արվեստի մեջ, արհեստի մեջ, տարբեր ոլորտներում, սակայն եթե մարդը դա դնում է սխալ տեղում իր կյանքում, եթե դրանով փորձում է փոխարինել Տիրոջ եւ իր ամբողջ կյանքով ծառայում է, երկրպագում է, արվեստին, այդ դեպքում նա կորցնում է իր կյանքի մեծագույն օրհնությունը։ Եվ այստեղ մեծ վտանգ կա նույնպես հայտնվելու կրապաշտության մեղքի մեջ։ Մեր ազգի մեջ նաև տարածված երևույթ կա, որը շատ մարդկանց համար երբեք չի դիտարկվել որպես կրապաշտություն, եւ դա ներընտանեկան երևույթ է, երբ որ մարդիկ փորձում են իրենց սեփական զավակներին կուրկ դարձնել իրենց զավակը, որը միանշանակ Աստծո պարգևն է իրենց, դառնում է իրենց համար աշտամունքի առարկա եւ դեպքերի մեծամասնությունը վկայում է այն մասին, որ այն զավակները, ովքեր դաստիարակվել են նման միջավայրում, միշտ բացասական ձևով են հատուցել իրենց ծնողներին։ Երբ որ զավակը դառնում է ծնողի համար աշտամունքի առարկա, երբ որ դառնում է մարդու համար կուրք, երբ որ ծնողը իր կյանքի կենտրոնում դնում է իր զավակին, այլ ոչ թե տիրոջը, երբ որ ծնողը չի աղոթում իր զավակին, զավակի համար, այլ պատկերացում ունի, որ իր զավակից այն կողմ աշխարհ չկա, այն դեպքում անխուսափելի է հիասթափություն եւ այն դեպքում մարդը նույնպես կարող է մասնակից լինել վերանշյալ մեղքերի շարքին։ Դա շատ անմեղ բան է թվում եւ բարի է եւ միանշանակ Աստված մեզ տվել է շնոր դաստիարակելու եւ նվիրվելու մեր ընտանիքի, մեր զավակներին, սակայն եթե դա դառնում է մարդու համար աշտամոնքի առարկա, դրա հետևանքները շատ տխուր են եւ ամենամեծ վնասը հասնում է ոչ այքան ծնողին, որքան զավակին, որը սխալ ձև է դաստիարակվում եւ սխալ ձև ընկալում արտաքին աշխարհը։ Իրան դնելով կենտրոնի մեջ եւ ուրճացված պատկերացմամբ իր մասին մուտք է գործում արդեն քաղաքագիրտ աշխարհ։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի միաբան Դավիթ Սարգսակ Գիշյանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք